מזמור עין, למנצח לדוד להזכיר. אלוהים להצילני, אדוני לעזרתי חושה. יבושו ויחפרו מבקשי נפשי, ייסוגו אחור ויקלמו חפצי רעתי. ישובו על עקב בושתם, האומרים האח האח. יסיסו וישמחו בך כל מבקשיך, ויאמרו תמיד, יגדל אלוהים, אוהבי ישועתך. ואני עני ואביון, אלוהים חושה לי, עזרי ומפלטי אתה, אדוני אל תאחר.